jentek aipatzen dielaik zerri etxekik dien eta zentako lujaldi etxeki dien. Haiten die, be, ungunia, mendiak, bena hanitz aipatzen die kultura. Maskada pastoal, bena hurruna gozoiteko e, uskak dila hebenko nurtarzuna egiten eta kultura nunbait uskai lotzuk dela, jenten arteko harremanak uskai lotzuk dela. Ordin, haipatuk eh, izan duk, nula egiten ginen kanpoko jentekin uh, gue eh, partekatzeko uskaen bidez eta egia azkenin kanpoko jentek diela erran hek uh, eh, nahiziela uskaik hasi hobeki kumprenitzeko uh, hebenko kultura zer zen eta izago jentekin harremanetan sartzeko Aipatuk izan dena ebai duk kanpotiak sumaitentako mugabat bat izaten ahaldela heben jentik uskaz mintzo eta eta huk eh, baztertuk izaten ahaldiela. Beste zerbait ebai etxeki giela uskai hizkuntzaik uelur aldian. Mena aiza errespetatzen edo suportatzen eh, uska ikasten dien jentik. Elkidena duk alokaidik eh, merke diela eta be, alokatzeko dien etxe paketa zahar diela zela bortxasai ja etxen atzamaitia. Aipatu diagu enplegia. Bazela emplegu hanitsi behun. Bena, zela bortxaz atzamaiten nahizien enplegia. Eta beste zerbait aipatuk izan dena ebai, e, surtut eh, gazten ganik, sibeun hilabete saiak eh, beste gunetan beno apharago Eta heltu bada, be gazte sumait edo jente sumait e, juiten tuk beste nuapait hilabete sai hobe baten ukeiteko. Eta beste zerbait elkideen gaialdi hoietan, bai kanpoko jentek bai hebenkoek, herrietan herziela gunik eh, kutsatzeko, eh, herritaren hartin, eh, kanpoko jentek ikendezen leku bate bai be jentekin harremanetan sartzeko.